gdy te rzeczy występują, pokazują się, też będą problemy w małżeństwie. Vielleicht sind das erste besonders Gefahren für Männer. Może te pierwsze cechy, o których tutaj było mowa, są niebezpieczeństwami szczególnie zwracające się do mężczyzn. Das zweite vielleicht besonders für Frauen in Vers 4. Ta druga rzecz w czwartym wierszu tak bardziej może dla kobiet. Schändlichkeit, Geschwätz oder Witzeleien. Bezpyt, błażeńska mowa, nieprzyzwoite żarty. Das heißt, die Grundlage, die uns hier genannt wird, ist, więc fundament, który tu jest wymieniony, dass unser Wandel und auch unsere Worte mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung müssen. Że nasze postępowanie i nasze słowa muszą być zgodne z Słowem Bożym. Und wenn das der Fall ist, haben wir schon die Grundlage gelegt, um nachher das zu praktizieren, was in Epheser 5 später erwähnt wird. A jeśli to urzeczywistnimy, to już będziemy, to już położymy dobry fundament, aby czynić to, co czytaliśmy w Efezjan 5. Darum sagt Vers 15, geht nun acht, wie ihr sorgfältig wandelt. I teraz 15 wiersz mówi, baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Zwar sorgfältig wandeln heißt, dass wir in den sichtbaren Fußspuren wandeln, gehen, die uns der Herr Jesus hinterlassen hat. niemieckim powiedziane jest, że mamy postępować tak bardzo mm, porządnie, mamy bacznie zwracać uwagę na to, żeby porządnie postępować, to znaczy chodzić w śladach Pana Jezusa, który nam pozostawił. lesen, Petrus Przeczytajmy pierwszy, 1 Piotra, drugi rozdział. Vers 21. 21 wiersz. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde tat. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego śladu, On grzechu nie popełnił. Das bedeutet, sorgfältig zu wandeln. To znaczy chodzić porządnie patrzeć na to pilnie. Wir sollen die Zeiten, die Gott uns gegeben hat, ausnutzen. Mamy wykupywać, wykorzystywać czas, który Bóg nam daje. Zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Ku Jego chwale i ku Jego uwielbieniu. Wir sollen dann anschließend nach Vers 18 uns nicht berauschen mit irgendwelchen äh, Getränken oder Ausschweifungen. Dalej 18 wiersz mówi nam, że nie mamy się upijać y, jakimś napojem lub rozwiązłością. Denn wer einen Betrunkenen gesehen hat, der weiß, dass er nicht sorgfältig wandelt. Bo każdy, kto widział pijanego, wie, że taka osoba nie jest w stanie chodzić właśnie porządnie. Er läuft eher zickzackartig seinen Weg. Bardziej chodzi taką szlajfą przez życie. Zigzagiem. Aber das ist kein sorgfältiger Wandel. Ale to nie jest porządne postępowanie. Aber das ist das, was Gott von uns erwartet. Ale to jest to, co Bóg od nas oczekuje. Wir sollen zueinander Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder singen. Mamy śpiewać wzajemnie psalmy, duchowe pieśni. Und für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken. I za wszystko mamy dziękować Bogu i Ojcu w Chrystusie. Nachdem der Apostel Paulus diese Dinge vorgestellt hat, i gdy Paweł to wszystko przedstawił, kommt er jetzt wieder auf die Schöpfungsordnung Gottes zu sprechen. To wraca teraz znowu do porządku, którego Bóg y, położył w stworzenie. Spricht über die Ehe. Mówi znowu o małżeństwie. Und den herrlichen Maßstab der Liebe des Christus zu seiner Versammlung. I o wspaniałej mierze wzorcu, którego Bóg dał, jeśli chodzi o miłości Chrystusa do zgromadzenia. Darüber werden wir uns dann noch nach der Pause unterhalten. I o tym będziemy rozmyślali po przerwie.